pri la etai budhoi. Meditado farigis reconata saniga cutimo en la moderna mondo. Gi comencigis antau iarmiloi, principe en oriento, lige cun religiae ideoi. Nun tempe gi farigis stud obiecto de sciencistoi, a parte de medicinistoi, tutte for de misticae conceptoi. Fakte, la vorto mediti havas du malsama in senso La la vortaro temas pri longe fixi kaj concentri sian penson sur io. En profundigi en pensato. En citiu senso, Zamenhof scribis stomaco malsata nur pri pano meditas mediti pri tiu malgaia historio. Tamen, moderna uso de tiu vorto aludas al riposigo de la menso, cele al malplenigo desorgo plenae pensoi cae concentrigio ie nur spirado. Multe esploroi estas iam faritai prigia bonfaro alla homa mensa sano oni iam ne dubas che ci povas protecti contra malsanoi ligitai al stresso. Cor vasculae malsanoi, cancero, depressio, anxio. La sangopremo de la practicanto malpliigas. Li alprenas senton de malpesezzo cae tranquilicio. Quamcam existas plurae technicoi por practicado de meditado, la essenza comuna elemento estas mal shalti la menson ca la corpon, flanken lasi problemoin, cae ciutagain zorgoin, cae centrigi ie spirado cae ie la nona silenta momento. Compreneble, tia simpla prescribo, ne signifas che la aciro de la cutimo regule meditadi estas facila afero. Male, gi besonas disciplinon cae obstinon. Cio relate al infanoi? Supposeble, same favorei efficoi devus ocasi je la cerboi de la etuloi, sed mancis obiectivae esploroi pritio. Lasta tempe, usonae sciencistoi publicigis sian datumoin relate al tio. Per raffinita technico, ili pristudis en reala tempo la changioin en la neuronae circvitoi de infanoi cae adolescantoi dum meditado. Oni constatis che ciai bonfaroi estas clarae cae sendubai oni analisis pacientoin inter la quina ca la decsepa agio iaroi. Oni formis tri grupoin. La unua concentrigis ie spirato por malplenigo de pensoi, la dua practicis technicon por observado de sentoi sen iugiado, la tria grupo occupigis pri distrai ludoi interalie spectado de filmetoi. Oni remarcis che malpliigis la activigio de la cerbo en la regiono quie oni prilaboras la pensoen pri la estontezzo. Gi estas la cerba funciado relate al planoi cae estontei decidoi, quiu intime ligigas al anxio, depresio, cae negativae pensoi, se ocasas troa chargio. Tiu estas la cerba regiono quiu activigas ciam homo remachadas pensoin. La esploristoi concludis che meditado facte estas pli effica ol distrae ludoi, se temas pri mildigo de troe constantae orgoi. Tiu fenomeno montrigis egala alla bonfaro de meditado por plentresculoi.